Արցախում դեկտեմբերի առաջին տասնօրյակում կանցկացվի մարտահամար։ Մանկապարտեզում հացի տոն է կազմակերպվել։ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահը հանդիպել է Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակի հետ։ Հայաստանը 17000 սիրիացի փախստականների է ընդունել։ Ղրիմում վառել են Թուրքիայի նախագահի խրտվիլակը։ Ռուսաստանն առաջիկա հունվարի 1-ից կասեցնում է Թուրքիայի հետ անվիզա ռեժիմը։ Մոսկվայի օթանավակայաններից թուրքերին անմիջապես հետ են ուղարկում։ Օդի միջին ջերմաստիճանը ողջ աշխարհում 2015-ի հունվարից մինչև հոկտեմբեր ամենաբարձրն է եղել։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 27-ին այցելել է Հանրապետության հյուսիս-արևելյան հատվածում տեղակայված Պաշտպանության բանակի մի շարք զորամասեր։ Ինչպես հայտնում են ԼՂ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախագահը ցանոթացել է զինվորների ծառայությանն ու առօրյակին։ Այսի ընթացքում նախագահին ուղեկցում էին Պաշտպանության նախարար Լևոն Մացականյանը, բարձրագույն ռամկազմի ներկայացուցիչներ։ Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն նոյեմբերի 22-ից 28-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 300 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրացակային զինատեսակներից, ինչպես նաև հան 17 տիպի նռնականետից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 6000 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ սուրամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանն առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Արցախում դեկտեմբերի 1-ից 9-ը անցկացվելիք մարտահամարը պետք է կազմակերպել միջազգային նորմերին համապատասխան։ Այդ մասին Խաշաթաղի շրջխորհրդի հերթական նիստում նշել է ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Կարեն Ներսիսյանը, հավելելով, որ մարտահամարը յուրահատուկ պատասխան կլինի ադրբեջանական այն բարբաջանքներին, որ Արցախում ավելի քիչ մարդ է ապրում, քան ներկայացվում է։ Մարտահամարին մեր ակտիվ մասնակցությամբ պետք է անենք հնարավորը, որ տվյալները ճշգրիտ լինեն, ընդգծել է նա։ Ներսիսյանը նշել է նաև, որ մարտահամարից հետո 3 ամսվա ընթացքում կհրապարակվեն արդյունքների վերաբերյալ նախնական տվյալներ, իսկ վերջնական ու ճշտված տվյալները կհրապարակվեն 2016 թվականի վերջին։ Իր հերթին Քաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը համայնքների ղեկավարներին ու դպրոցների տնօրեններին հանձնարարել է օժանդակել համապետական նշանակություն ունեցող այդ կարևոր միջոցառմանը։ Մանկապարտեզում հացի տոն է անցկացվել, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Ստեփանակերտի թիվ 5 պետական մանկապարտեզի փոքրիկներն այսօր նշում են հացի տոնը։ Դաստիարակների մտահղացմամբ ամենաակտիվ երեխաներն ընդգրկվել են մանկապարտեզի հավաքական խմբում։ Հացի տոն խորագիրը գրող հանդեսն այսօր ներկայացրեցին նոր հավաքական խմբի մանուկները ազգային տարազներով երկու պարով գեղեցիկ կատարումներով։ Առաջին խմբի դաստիարակ Անուշ Դադյանի խոսքով հացի տոնը նախադպրոցական կրթօջախի առաջին հանդեսն է տեղի ունենում հացի տոն, աշնանտոնի հետ միասին եւ երեխաները հավաքել ենք բոլոր խմբերից։ Մեր ավակ խումբն է հիմնականում մասնակցում, իսկ մնացած խմբերից հավաքել ենք աչքաբաց երեխաներին եւ միասին կատարում ենք այս տոնակատարությունը, որը մեր մանկապարտեզի կարելի ասել առաջին հանդեսն է։ Հանդեսին փոքրիկները ցուցադրեցին հայկական ավանդական հացն ու լավաշը հունցելու եւ թխելու տեսարանը, որը զուգորդվեց գեղեցիկ երգով, իրենց իսկ կատարմամբ։ Աննա Ղուկասյան այսօր Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնի գլխավոր մուտքից ռուսկաբանական կենտրոնից միջև հանրապետական ծննդատան հարող տարածքում վերջերս շինարարական աշխատանքներ են սկսվել։ ԼՂ քաղաքաշինության նախարարության մամլոյցարայությունից հայտնեցին, որ արտաբյուջետային միջոցների հաշվին բարեկարգվում է կենտրոնի տարածքը։ Նախատեսվում է այստեղ զբոսայգի կառուցել սալիկապատ հատակով, կանաչ խոտածածկով, ծառուղով ու շատրվաներով։ Կլինի նաև առանձին ավտոկայանատեղի։ Շարունակ մենք թողարկումը։ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեաժողովի Լիագումար նիստի շրջանակում հանդիպել է Ռուսաստանի պետական դումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինի հետ։ Էդվարդ Շարմազանովը մտահոգություն է հայտնել Թուրքիայի զինված ուժերի կողմից Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական Su-24 ինքնաթիռի խոցման կապակցությամբ եւ մասնավորապես նշել. Հայաստանն ապացուցել է, որ Ռուսաստանի դաշնակիցն է, որ ռուս ժողովուրդը մեզ համար եղբայրական ժողովուրդ է, իսկ Թուրքիան ցավոք վերջին 100 տարում այդպես էլ չի փոխվել, նշել է նա. Շարմազանովը Սերգեյ Նարիշկինին տեղեկացրել է, որ Հայաստանը ողջունում է վերջին օրերին Դումայում շրջանառվող հայոց ցեղասպանության շղթման համար պատասխանատվություն նախատեսող օրենքի նախագծի ընդունումը, քանի որ ինչպես նշել են նա, անցյալի ոչիրներին համարժեք գնահատական չտալը ծնում է նոր ոչիրներ, այդ թվում ԱԲԿ-չական գործողություններ, որոնց ականատեսն ենք այժմ։ Սերգեյ Նարիշկինը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետությանը միջազգային հարթակներում Ռուսաստանի Դաշնությանը աջակցելու համար։ Նա ընդգծել է, որ անցյալի մեղքերը, ոչիրներն ու հանցանքները պետք է դատապարտվեն ըստ արժանվույն, ինչը հնարավորություն կտա խուսափելու նման հանցանքների կրկնությունից։ Հայաստանը փոքր եւ ի տարբերություն Եվրոպայի համեմատաբար աղքատ երկիր է, սակայն ողջունել է փախստականների մուտքը երկիր, օգնություն տրամադրելով բոլոր նրանց, ովքեր ունեն դրա կարիքը։ Այս մասին յուրակտիվ բարբերականում հրապարակած հոդվածում գրել է Հայաստանի եվրոպական բարեկամներ կազմակերպության նախագահ Էդուարդո Լորենցո Օչոյան։ Հայաստանը ցույց է տալիս Եվրոպային, թե ինչպես պետք է ընդունել փախստականներին խորագիրը կրող հոդվածում, Օչոան նշել է, որ սիրիական հակամարտության ամենասկզբից Հայաստան են ժամանել 17000 սիրիացի։ Չնայած նրանց գալի մասը սիրիահայեր էին, այդուհանդերձ եկածների շարքում կային նաև ասորիներ ու եզդիններ, որոնց համար եւս Հայաստանը տուն դարձավ։ Եվրոպայում Հայաստանը երրորդ երկիրն է ընդունած սիրիացի փախստականների թվով, նշում է հեղինակը։ Նրա պնդմամբ Հայաստանից մեծ ջանքեր պահանջվեցին դա անելու համար, քանի որ ի տարբերություն Լիբանանի, Թուրքիայի կամ Հորդանանի, Հայաստանը Եվրամիությունից որևէ զգալի ֆինանսական աջակցություն չստացավ փախստականներին ընդունելու համար։ Չնայած դրան, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարությունը հրապարակայնորեն հայտարարեց, որ եթե փախստականները որոշել են գալ Հայաստան, ապա մենք միջազգային կառույցների եւ հայկական կազմակերպությունների հետ միասին պետք է անենք առավելագույնը նրանց ընդունելու համար։ Երևանի կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարեց ազգային անվտանգության ծառայության կողմից վնասազերծված հանցավոր խմբի 21 անձանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորումը կիրառելու միջնորդությունները։ Երևանի կենտրոն եւ Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան էր այցելել Մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալ Արմեն Գրիգորյանը, ով սեփական նախաձեռնությամբ էր եկել դատարան, ստուգելու որքանով են պաշտպանվում ցաներ հանցագործություններ կատարելու մեջ կասկածվող զինված խմբի անդամների իրավունքները։ 21 անձանց թվում էին հանցախմբի պարագլուխ համարվող Արթուր Վարդանյանը, Գյումրու հայ կաթողիկե եկեղեցու հոգևորական Հայր Անտոն Ծայրագույն Վարդապետ Թոթոնջյանը, ազատամարտիկ Խաչիկ Ավետիսյանը, որպես քույրեր ներկայացող Ասիա Մկրչյանը եւ Մարինե Կատանյանը Հայաստանի հանրային հերոստանգերության Արբանյակային հերոստացանցի համակարգող Արման Հայրապետյանը Ռուսաստանը 2016 թվականի հունվարի 1-ից կասեցնում է Թուրքիայի հետ անվիզա ռեժիմը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի ղեկավարությունը որոշել է կասեցնել անվիզա ռեժիմը, որը հիմա գործում է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև։ Որոշումն ուժի մեջ կմտնի եկող տարվա հունվարի 1-ից, ասել է Լավրովը։ Նախարարը նշել է, թե դա մտածածին սպառնալիք չէ Ընթակառակը սպառնալիքները շատ իրական են, մենք ամենայն պատասխանատվությամբ հայտնում ենք այդ մասին, նշել է նա. Ղրիմում բնակիչները բողոքի ակցիա են կազմակերպել, որի շրջանակներում վառել են Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի խրտվիլակը։ Նշվում է, որ հրկիզումը կատարվել է ըստ հին ռուսական ավանդույթների։ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարար Վալիդ Մուալեմը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին կարիք ունի ստուգել այն տեղեկատվությունը, թե Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանի որդին կարող է լինել իսլամական պետության հետ նավթի անօրինական առևտրի մասնակից։ Այստեղ ես ուզում եմ նշել այն խոսակցությունները, թեև չնայած ապացույց չկա այդ մասին, որ իսլամական պետության հետ նավթի անօրինական առևտրում կարող է ներգրավված լինել Էրդողանի որդին։ Քերիի փոխարեն ես կփորձեի լույս սփռել այդ լուրերին։ Սիրիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչի հայտարարությունն է մեջբերում 10-ը՝ ի պատասխան ԱՄՆ պետքարտուղարի այն հայտարարության, թե Դամասկոսը նավթ է գնում ահաբեկիչներից։ Սիրիայի տեղեկատվության նախարար Օմրան Ազզոուբին տեղեկացրել է, որ թուրքական F-16-ը կործանել է ռուսական Su-24 ռմբակոծիչը՝ ի պատասխան հարյուրավոր նավթային տարանների ոչնչացման։ Իսլամական պետության ահաբեկիչները դրանք Սիրիայից տեղափոխում էին Թուրքիա։ Նախարարի խոսքով ամբողջ նավթը գնվել է Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի որդու նավթային ընկերության կողմից։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը չեպազրույցում հայտնել է, որ Թուրքիայի նախագահը անցյալ շաբաթվա ընթացքում երկու անգամ է զանգահարել Վլադիմիր Պուտինին։ Ուշակովի խոսքով Պուտինը հերախոսազանգերին չի պատասխանում, քանի որ չի տեսնում ներողություն խնդրելու Թուրքիայի պատրաստակամությունը։ Մենք չենք տեսնում թուրքական կողմի տարրական ներողություն խնդրելու պատրաստակամությունը։ Այսպես է Ուշակովը մեկնաբանել Էրդողանի զանգերին չպատասխանելու ռուսական կողմի դիրքորոշումը։ Սիրիայի քրդական զինված միավորումները ռուսական օթուժի աջակցությամբ առաջանում են Եփրատի արևմտյան ափով։ Այս գործողությունները խիստ կատաղեցրել են Անկարային, որը հայտարարել էր, թե թույլ չի տա քրդերին Թուրքիայի հետ սահմանով Սիրիայում քրդերի միջև միջանց կառուցել։ Ավելի վաղ Էրդողանը հայտարարել է, թե իրենք թույլ չեն տա քրդերին անցնել Եփրատի արևմտյան ափը։ Դավութողլուն եւս սпарնացել էր քրդերին, ասելով թե երկու անգամ հարվածել են Սիրիայի քրդերին, ու եթե կրկին փորձեն անցնել Եփրատի արևմտյան ափ, կրկին կհարվածեն։ Նոյեմբերի 26-ին Գերմանիայի Բունդեսթագի պաշտպանության ոլորտի փորձագետ Հեննինգ Օտենհայտ հայտարարել է, որ Գերմանիան տորնադո հետախույզ ինքնաթիռը կգործողի Սիրիա, սատարելու համար Ֆրանսիային իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Բացի այդ Բերլինը պատրաստ է մեկ ռազմանավ տրամադրել՝ լիցքավորող ինքնաթիռներ եւ մատակարարել դաշնակիցներին արբանյակներից ստացվող հետախուզական տվյալներով։ Ավելի ուշ այս տեղեկությունը հաստատեց Գերմանիայի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Իսլամական պետությունը մեծ սպառնալիք է Գերմանիայի համար, որին կարելի է հաղթել միայն ռազմական ճանապարհով։ Ոստի մենք չպետք է տատանվենք որոշելով պայքարել իսլամիստական ահաբեկչության դեմ, ասել է Օտտեն։ Ավելի վաղ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել էր, որ պատրաստ է համակողմանի աջակցություն ցուցաբերել Փարիզին ահաբեկչության դեմ պայքարում, այդ թվում ռազմական օգնության տեսքով։ Մեզ ասում են Էրդողանին կբարևեք ու հետ են ուղարկում օթանավակայանից։ Նման հայտարարություններ են անում Մոսկվայի օթանավակայանից հետ վերադարձված Թուրքիայի քաղաքացիները։ Թուրքական բարբերականի փոխանցմամբ ռուսական ռմբակոծի չխոցելուց հետո Ռուսաստան մեկնող Թուրքիայի բազմաթիվ քաղաքացիների տարբեր պատճառներով հետ են ուղարկում օթանավակայաններից։ Ավելին, որոշ քաղաքացիներ պնդել են, թե իրենց 24 ժամ օտանավակայանի անվտանգության խցերում պահելուց հետո են հետուղարկել Թուրքիա։ Չի փրկվել նույնիսկ ազգությամբ քուրդ Այդեն Թալին։ Նա պատմել է, թե ոստիկաներին ասել է, որ ինքը ազգությամբ քուրդ է եւ կապ չունի Էրդողանի հետ, սակայն իրեն ասել են՝ կգնաս Էրդողանին կբարևես, դու էլ Թուրքիայի քաղաքացի ես։ Սամբոյի Ռուսաստանի Ֆեդերացիայի նախագահ Մաքսիմ Բորիսովը հայտնել է, որ Սամբոյի իրենց թիմը չի մասնակցելու Ստամբուլում կայանալիք Սամբոյի 2015 թվականի Եվրոպայի առաջնությանը։ Բորիսովը տեղեկացրել է, որ իրենք որոշում են կայացրել չմասնակցել 2015 թվականի դեկտեմբերի 4-ից 7-ը Ստամբուլում կայանալիք մրցումներին Թուրքիայի կողմից ռուսական ինքնաթիռի խոցման պատճառով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սամբոյի միջազգային ֆեդերացիայի պատվավոր նախագահն է։ Օթի միջին ջերմաստիճանը ողջ աշխարհում 2015-ի հունվարից մինչև հոկտեմբեր ամենաբարձրն է եղել օթերեվութաբանական ուսումնասիրությունների պատմության ընթացքում։ Ինչպես հաղորդում է BBC-ն, նման եզրակացություն են հրապարակել Մակին Կից գործող համաշխարային օթերեվութաբանության կազմակերպության մասնագետները։ Օթերեվութաբանների տվյալներով հոկտեմբերի վերջին համաշխարային ջերմաստիճանի մակարդակը Այս տարի շատ ավելի բարձր է եղել, քան բոլոր նախորդող տարիներին։ Գիտնականները նաև ողջել են, որ 2011-ից 2015 տարիներն ամենաջերմն են եղել օթերևութաբանության պատմության մեջ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ տեղումներ, տարավոր է մռախուխ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարևմտի անկամի։ Հնարավոր է մինչև 15-ից 20 մետր արագությամբ կամ ուժ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 8-ից 11, ցերեկը 10-ից 13 աստիճան։ Տակություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։